Koja sadaka ima najveću vrijednost? Dakle, za koju sadaku se ostvaruje najveća nagrada? Kale, anta sadaka wa anta sahihun, šehihun, takšal fakar. Da udjeliš kada si zdrav i škrt tahšal fakr i da se pribojavaš siromaštva. Wa ta'mulul gina i da se nadaš bogatstvu. la tumhil hatta idha belagatil hulqum. I nemoj odugovlačiti, nemoj oklijevati dok duša dođe do grla, pa da kažeš li fulan keda, va li fulan keda, onda podijelite tom čovjeku to, a tom čovjeku to, to je dajte mu sadake to, pa sadake pripada tome toliko, va kad kane li fulan, a ono već pripada tom i to Hadith bilježe Buharija i muslimi. Pojasnit ćemo ovaj posljednji dio hadita, zašto se kaže to pripada tome i tome. Ovaj hadith Imam Nevevi Rahimahullahu ta'ala također uvrstio u poglavlje o požurivanju prilikom činjenja dobrih djela, to jest neoklijevanju kada je u pitanju činjenje dobrih dijela. Horeira radi Allahu ta'ala spominje da je neki čovjek i nije spomenuto ime čovjeka i to ne utiče na ispravnost, odnosno neispravnost hadita. Ovo naglašavam zato što neko može doći kazati nije poznato ovdje ime čovjeka, nije spomenut čovjek koji je došao i taj hadit ima svoju slabost. Da se ne zna neki od ravija, prenosilaca haditha, onda bi taj Hadit imao svoju slabost. Ali neimenovanje određenog čovjeka koji se spominje u tekstu haditha ne ukazuje na slabost haditha. Ali nepoznavanje imena čovjeka u lancu prenosilaca ukazuje na određenu slabost u Dakle, hadith bilježi Buharija i Muslim i on je vjerodostojan. Došao je čovjek vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu sadakati a'zamu Koja sadaka ima najveću vrijednost? Poznato je da su ashabi radijallahu ta'ala anhum dolazili vjerovjesniku sallallahu alejhi ve i zapitkivali ga o stvarima koje će ih približiti Allahu subhanahu wa ta'ala zbog kojih će zaraditi džennet. E, pitali su koje su koja su djela Allahu najdraža i tako dalje. Između ostalih koji su došli Allahom, poslaniku alaihi sallatu je upravo i ovaj čovjek koji je došao i pitao za sadaku. Koja sadaka je najvrijednija? Koja sadaka je najbolja? Ovdje se ne misli na sadaku e, kada je u pitanju količina. Ovdje se ne misli na sadaku, dakle, koja vrsta sadake je najbolja. Ovdje se misli na vrijeme udjeljivanja sadake. Dakle, za koju sadaku, u koje vrijeme kad je udjelimo je ona najvrijednija, za koju ćemo najveću nagradu imati. Pita se dakle prvenstveno o vremenu u kome će se udjeliti sadaka. Jer ovdje se e, ovdje ne postavlja pitanje koliko sadake kada podijelimo imat ćemo najveću nagradu. Niti koja vrsta sadake. Vidite da poslanik Aleyhi nije dao takav odgovor. Nego kaže najbolja sadaka je da udjeliš a ti si zdrav, potpunosti zdrav. I škrt, šehir, da imaš pri sebi Zašto spomenute ove dvije, ove dvije osobine jedna s drugom? Da si zdrav i da si škrt. Zdrav čovjek inače teže udjeljuje, teže se odvaja od imetka. Zbog toga što ima određene planove i teži ka nečemu na dunjavu. I zbog toga se teže odvaja od imetka. I poslanik Alehi Salatu spominje da je to sadaka koja je najbolja. Kad je čovjek zdrav, kad je u punoj snazi, a kada osjeća potrebu za imetkom, ima on još potrebu za imetkom. Ima i planove za život. I tad se ljudi teško odvajaju od novca. Jer obično će im šeitan sve to pojasniti zašto ne trebaju dijeliti, jer oni imaju planove da urade to, imaju oni planove da urade to, imaju planove da urade to. I onda im šeitan sve to dobro razradi i teško se odvajaju od imetke. Zato kaže Allahu poslanik alaihi da udjeli čovjek dok je zdrav i dok je škrt, dakle dok ima potrebu za tim imetkom. Šahihun tahšal Da bude, dakle, E, tvrd, da bude škrt i da se pribojava da mu neće kojim slučajem ponestati, da neće osiromašiti. Posebno zdrav čovjek, zdrav čovjek, ako slučajno bude udjeljivao, može se desiti da ga Allah uzvišani poživi puno godina, pa da osiromaši. Subhanallah, kada bismo ovo sad malo analizirali u našoj stvarnosti, vidjeli bismo koliko su ljudi opsjednuti ovim. Vidite ljude, tek mu je 25 godina. A on se toliko plaši za svoju penziju i za svoj radni staž da se ne možete načuditi. Da ne pričamo onima koji su prevalili 40. godinu ili 50. Njemu je samo briga radni staž. On radi za radni staž. Zamislite, 150 maraka plate ima, a 200 troškova mjesečno. Dok ode na posao, dok kupi cipele, dok kupi ovo i ide raditi za 150 maraka. Mora namiriti da bi mogao svoje mjesečne troškove odlaska na posao i sve to da bi mogao podmiriti. Ali kaj je on, idem radni staž. Šta ću ja kad dođem u penziju? Šta ću ja? I ljudi od straha za radni staž i za penziju, čitav život se brinu o tome. Žive u stresu, ne bi slučajno promijenili radno mjesto, bez obzira kakvi uslovi na poslu bili, samo zbog penzije. Boje se da neće kojim slučajem doći jednoga dana i biti bijeda, i biti siromasi, da neće imati šta jesti i tako da Allah subhanahu wa ta'ala je vjernicima dao garanciju. I vjernik ovim stvarima nema potrebe da razmišlja. Zapamtite, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Hud min amualihim sadaqatan tupahiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim inna salataka sakenu lahum kaže poslanik alaihi sallatu sallam uzmi iz njihovih imetaka sadaku odnosno zekar sadaqatan tupahiruhum wa tuzakihim biha To je čišćenje i njihovo oplemenjivanje. Inna salataka sekenu lehum, a tvoja dova za njih je smiraj za njih. Od koga se uzima zeka? Od bogatih i daje se siromašni. Ako musliman jednoga dana bude od onih koji su siromašni, Muslimani su obavezni da im od zekata donesu i metak i da im udjele da žive dostojanstva. Zekat nije traženje, nije prošenje. Zamislite, muslimanu je dozvoljeno uzeti od zekata, nije mu dozvoljeno uzeti kamat. Muslimanu je dozvoljeno da uzme novac od zekata, a nije mu dozvoljeno da uzme kamat. Muslimanu je dozvoljeno da uzme od zekata ako mu to pripada. Ako spada u jednu od kategorija kojima je Allah subhanahu wa ta'ala dodijelio zekat. I muslima nema potrebe da razmišlja, da razmišlja o tome kako ću ja ako ja doživim penziju. Allah te uzviše ne obskrbljivao dok si bio utrobi majke nisi ugledao svjetlo dunjavka. Allah te obskrbio. Kad si došao na ovaj svijet nisi imao, nisi mogao hodati, nisi mogao raditi, ništa nisi radio, Allah te obskrbljivao. Opskrbljivao te čita život i sad došao u 65 do 70 godinu i sad ćeš umrijeti od Ako ti je Allah uzvišen i propisao da umreš od ti ćeš umrijeti, makar cijeli svijet pokušavao da ti korist donese. Naravno da će vjernik uzeti sve uzroke, ali neće, neće u svom životu strahovati od toga hoće li doći dan, hoće li doći nego će na Allaha uzvišenog se osloniti i moliti ga da mu da obskrbu. I ne zaboraviti riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Nema nijednog živog bića na zemlji da ga Allah ne hrani. Šta mislite za ljude koji padaju Allahu na seždu? Njih će Allah ostaviti da oni nemaju šta jesti. A hrani pokvarenjake i ljude koji vrijeđaju Allaha subhanahu wa ta'ala i ljude koji se bore protiv Allahove vjere, da će Allah uzvišani na cjedilu ostaviti one koji svoj život provedu u pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Nikad. Allah će lešati i prosti i on pomaže svoje robove. S druge strane, ako dođe nešto u vidu gladi kao iskušenje, na to vjernik opet zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala, jer je svjestan da je Allah Đelešanu rekao da će nas iskušati. Možda je došlo samo iskušenje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ mi ćemo iskušavati ljude še min al sa nešto straha, wal džu'i i sa glađu, wa nafsim min i gubljenjem imetaka, wal anfusi wa tamarat i gubljenjem najmirih i gubljenjem plodova. To može doći kao vid iskušenja vjerniku i vjernik će na tome zahvaliti Allah subhanahu wa ta'ala i strpiti se Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, sabirin, a ti obraduj strpljivi. To je odlika vjernika da se strpe na iskušenju, ali vjernici dakle neće strahovati od toga hoće li doći dan kada će oni dočekati penziju, a neće imati od čega da žive, pa rade cijeli svoj život samo radi penzije. Tahšal fakr, dakle, ovdje e, pribojavanje za siromaštvo je vezano dakle za dug život, pa čovjek može da osiromaši, da nas Allah subhanahu ta'ala sačuva, sačuva siromaštva. A na drugoj strani, čovjek teži ka tome da se obogati. Dakle, kad je zdrav, čovjek teži ka tome da radi. I zašto je ovo važno kada je u pitanju dijeljenje sadake na Allahom Želešanu Od sadake se, dakle od imetka se teže odvaja onaj koji je u punoj snazi, koji ima neke planove, ko ima određene investicije i tako dalje, on se teže nekako odvaja od toga. Za razliku od čovjeka koji oboli. Pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam وَلَا hil I nemoj oklijevati. Hatta ida belagatil hulqum. Pa kada dođe duša do grla. Nemoj oklijevati do duša dođe do grla. Pa onda kažeš li fulan keda, o li fulan keda. Tom čovjeku pripada toliko, a tom čovjeku pripada toliko od sadake. Onda bi on podijelio i metak. Tom čovjeku pripada toliko, tom toliko. Kad vidi da odlazi s ovog svijeta, onda se lakše rastaje od imetka. Onda dijeli. Zato je sadaka kad je čovjek zdrav, vrijednija od sadake koju čovjek podijeli kada mu dođe duša do grla. A kaže poslanik alaihi sallatu wasallam, vakad kane li fulan, a to već pripada tome i tome. I metak prelazi u vlasništvo nasljednika kada čovjek umri. I ako se desi da duša čovjeku dođe do grla, a on je priseban, dakle na samrtije, a priseban je, nije mu se pamet pomutila, Svjestan je. Pa nešto od imetka udijeli, to je dozvoljeno. Poslanik Ali se sam spominje u ovom Ali ako bi se desilo da čovjek na samrti izgubi pamćenje, da na samrti ne zna šta priča, i on kaže da dijeli svoj imetak ovako ili onako, tada se neće postupiti po njegovim riječima. Jer ako nije pri pameti ili gubi svijest, gubi pamćenje, ne zna šta priča, počne, halucinirati, tada se neće ispoštovati njegova oporuka i njegovo, e, dijeljenje i metka. Nas e, također onaj ko se nađe na samrtnim mukama neće podijeliti sav svoj imetak. Neće podijeliti sav svoj imetak. Nego će podijeliti samo dio od imetka ako već hoće. Ali zato vjernik treba da je u punoj snazi dijeli dijeli svoj imetak na Allahom u putu, da dijeli to kao sadaku, da dijeli na Allahom Tebareke Ta'ala putu želeći da postigne nagradu. Imetak koji ostane iza vas, to je imetak vaših nasljednika. To je imetak vaših nasljednika. A ono što podijelite, to je vaš imetak. Ono što podijelite, to je vaš imetak. Naravno, onaj ko ostavi nešto imetka nasljednicima, ako je nasljednike dobro odgoji. I ako nasljednici taj imetak budu koristili u ispravne svrhe, inša Allah ta'ala imat će nagradu za to. Zato što je pomogao svojim nasljednicima da čine pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, neka i ostane imetka za nasljednike, ali čovjek treba da dok je živ uradi mnogo hajra i da podijeli, podijeli od svoga imetka. Ovaj hadith nas također uči da duša čovjekova prvo napušta donje dijelove tijela i da ide ka gore. I da dil hulkum kada dođe do grla. Dakle, duša prvo napušta noge i dijelove tijela, dakle, od ozdu. Kada dođe duša do grla. Kada napusti tijelo, preuzme melek smrti i daje ili melekima rahmeta ili melekima kazni. Dakle, onaj ko preuzima duše i melek smrti, i on nije Azrael, kako, se to, kako je to poznato u narodu, nije pouzdano preneseno da se on zove Azrael, nije pouzdano preneseno, nego, nego je ispravno da ga nazivamo melekom smrti. Melekom smrti. Ovdje se nerijetko kod ljudi pojavljuju neke šubhe. Kako to da melek smrti može uzeti, uzeti dušu hiljadu ljudi ili hiljada ljudi u samo jednom trenutku. Recimo, si se zemljotres i hiljada ljudi je od tog zemljotresa poginulo. O ljudi, svijet gajba ne možemo razumijevati našom, našim razumom na takav način. Ono što mi nismo mogućnosti uraditi, to ne znači da se na isti način odvijaju stvari u svijetu gajba. Uzmite primjer, recimo, jednog mravinjaka. Na kome ima, recimo, 150, 200, 1000 mrava. Jel čovjek može usmrtiti stotin mrava odjednom? Staneš nogom na njih i gotovo. Kako se može desiti da odjednom bude ubijeno stotinu mrava? iz njihove perspektive. A koliko bi trebalo jednu mravu da ubije stotinu brava? Različiti svjetovi i nemojmo ih poimati na različ... E, nemojmo ih poimati na isti način. Kada melek smrti preuzme dušu, on ima svoje pomagače. Ona duša koja je bila dobra, melek smrti je predaje, predaje je melekima rahmeta. A ona zla duša bude predata melekima kazne. I naravno dešava se u onom dugom hadithu Al-Bara ibn Aziba, koji smo, koliko se sjećam, komentarisali ovdje jedne prilike, u onom dugom hadithu o proputovanju i dobre i loše duše u nebeske sfere, pa melekima, e, pa će dobroj duši biti otvorena vrata, a duši koja je bila nepokorna neće biti otvorena nebeska vrata, la tufetahu lahum evvavu sama, hatta jeli džel hijab, Zloj duši neće biti otvorena nebeska vrata. Prije Zato lahum as sama hatta yalija al fi e, e, Kao što debelo uže ne može ući, ne može proći kroz iglene uši. Znači tako neće biti njima, neće im biti otvorene nebeske kapije. E, to je jedna tema koja je posve izlazi iz ovoga o čemu govorimo, ali došao je u kontekst ovdje da spomenimo samo E, vezano za izlazak duše iz tijela. Dakle, duša napušta dio po dio tijela. Sve dok ne dođe do grla, kada je preuzima melek smrti i predaje svojim pomagačima, bilo melekima rahmeta ili melekima kazne, da nas Allah subhanahu wa ta'ala pomogni da ovaj dunjavog završimo na najljepši način sa šaharutom na ustama i da naše duše budu predate melekima rahmeta. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون Dakle, ovaj kuranski ajet, ova dva kuranska ajeta također govore o tome da će duša doći do grla, a pogled će, a pogled će dakle biti e, biti usmjeren u jednom pravcu. E, dakle, duša će doći do grla. Kada duša dođe do grla, Allah uzvišani tad ne prima ni te čovjeka, ne prima njegovo pokajanje. od situacija kada Allah ne prima pokajanje čovjeku jeste kada dođe duša do grla. Gotovo. Čovjek će se tada suočiti sa istinom, sa stvarnošću. I on bi se tad pokajao, ali tad je gotovo. Tada je gotovo. Tada više nema pokajanja. Kada sunce iziđe sa zapada, tada nema pokajanja. Kada duša dođe do grla, tada također nema pokajanja. Dakle, kada nastupi smak svijeta, tada nema pokajanja. Kada dođe trenutak odlaska čovjeka sa ovoga svijeta, tada također nema dakle pokajanja. Ljudi će tada biti suočeni sa stvarnošću, sa istinitošću onoga o čemu je Allah zbog čega je Allah poslao poslanike i objavio objave, ali tada više neće biti od koristi ljudima. Zbog toga čovjek treba da iskoristi ovaj e, život na ovom svijetu prije nego li dođe trenutak odlaska sa ovoga svijeta. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam grijehe naše oprosti, da nas učvrsti na putu istine, nastavimo žene sa poslanicima, šehidima, iskrenim i dobrim ljudima. Allah Želešanu molim da ovaj dunjaluk okončamo na najljepši mogući način, njegov uzvišenog molim da, nas, e, da nam grijeha naše oprosti, da nas pomogne, da se pokajemo kada god počinimo neki od grijeha, njega uzvišenog molim da, da nas očisti od svih grijeha prije nego ne napustimo ovaj dunjalučki život. Wa ahiru da'vana, ene alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.